Eh, baznīcas sociālās mācības kontekstā un mm, laulība kā ģimenes pamats. Jā, vakar jau mums bija iespēja eh, runāt par to, ka eh, ģimene ir tā pamatšūna, sabiedrības pamatšūna, uz kā veidojas sabiedrība, arī plašākā sabiedrība. Ģimene ir arī tā vieta, kurā tad tiek ielikti, nu gribas pat teikt tā, pamati, pamati arī mūsu uh, Eh, ne tikai individuālā cilvēka tādas, eh, tādi pamati, bet arī visas sabiedrības pamati. Un turpinot šo tēmu par ģimeni un ģimenes vietu sabiedrībā, baznīca eh, runā arī par laulību kā ģimenes pamatu, kas veido ģimeni, kā tiek veidota ģimene. Ja, es saprotu, ka mūsdienu kontekstā šī ir tematika, kas ir gani uh, gana um, kontroversāla, un tomēr uh, baznīca arī runā par šiem jautājumiem, un lasot mm, baznīcas sociālās mācības kompendiju, tad arī pārdomāsim, ko baznīca saka par laulību ģimenes uh, pamatu veidojošo uh, Mm, elementu un kādā veidā baznīca apskata šo jautājumu. <clears throat> Bet es zinu, ka daudz no jums, kas eh, klausās rādījumu arī šobrīd, ļoti iespējams, ka ir ar jautājumiem, bet pilnīgi noteikti arī ar pieredzēm, eh, ģimenes dzīves pieredzēm. Ja jūs eh, mani dzirdat šobrīd, tad nepakautrējieties arī iesaistīties šajā katehēzē, sūtot īziņas vai zvanot ēterā uz studiju un, un Mm, padaloties ar saviem stāstiem, varbūt tās arī ar saviem jautājumiem. Eh, telefonu numuri, kā parasti, ir nomainījušies īziņām 266 77 272, bet telefons studijā zvanam ir 679 69 131. Jā, domājot par laulību, eh, mēs veltīsim uh, Eh, ģimenes tematikai eh, vēl vairākas katehēzes un arī šo mm, nākošo katehēžu ietvarā tiks, veltīti, mm, tiks veltīts ar tēmas, eh, apskatītas tēmas, kuras ir varbūt tās pat vēl tādas nokaitētākas attiecībā uz ģimenes dzīvi, bet šobrīd tādi pamati un mm, man pat gribas teikt ļoti īsi baznīca uh, piedāvā aizdomāties arī par laulību kā ģimenes eh, pamatu, kā to, kas veido uh, ģimeni. Un ko tad uh, baznīca saka šeit? Vispirmām kārtām tādā ļoti, nu, jāsaka, vispārīgā, varbūt tās pat tādā nezinu, socioloģiskā vai tādā antropoloģiskā veidā paskatoties uz laulības nozīmi. Uh, Un tātad ģimenes pamats ir laulāto brīva izvēle savienoties laulībā. Laulība atkarīga nevis no cilvēka, bet no dieva. Tā uzsver uh, baznīca uh, šajā gadījumā. Tātad vispirmām kārtām ģimenes pamats ir laulāto brīvi izvēle savienoties laulībā, taču laulība nav atkarīga tikai no cilvēku savstarpējās tādas vienošanās, bet arī no dieva, kurš ir uh, Eh, un to, mm, to daļu arī iedziļināsimies tajā, kurš ir eh, ģimenes dzīves nu, nu, nu tāds eh, nu, veidotājs, ja tā varētu teikt, bet, bet jā, ir grūti varbūt tās tā atrast precīzi vārdu šobrīd, šobrīd kā pareizi runāt, jo, protams, kad vīrietis un sievieti veido šo ģimeni un Dievs ir tas, kurš ir, nu, kā teikt, iedibinājis, tā ir vēlējies, kad uh, kad šādā veidā tiek veidot šī pamatšūna uh, un, un sabiedrība un dzīvība šādā veidā tiek nodot tālāk. Bet jā, ko tad saka šīs um, baznīcas sociālās mācības kompēdijas? Šīs svētās saites nav atkarīgas no cilvēku ieskatiem. Laulības autors ir pats dievs, kas to apveltījis ar dažādiem labumiem un ir tai nospraudis mērķus. Tātad uh, laulība nav atkarīga no cilvēka, bet no Dieva. Un, un tad, eh, atsaucoties jau uz eh, Vatikāna otrā koncila dokumentu Gaudium et Spes, tad arī tiek uzsvērts tas, kad eh, šī laulība mm, nav atkarīga no cilvēku ieskatiem, tad, tad tas, kā domā vai ko uzskata par laulību, bet kad laulības autors ir pats Dievs, kas tu ir arī apveltījis ar dažādiem labumiem un vienlaikus arī laulībai devis mērķi. Um, nezinu, vai nav tā dažu brīdi, eh, bet to jau laulātiem vajadzētu pateikt. Es jau eh, būdams priesteris eh, mazāk no pieredzes šajā ziņā varu spriest, cik no, domājot par ģimeni, manu ģimeni, no kuras izcēlies un, un protams, arī par to, nu, ko sastopoties ar eh, ģimenes cilvēkiem, ieklausoties eh, tajā, ko ģimenes cilvēks saka, eh, es varu tā spriest, bet, bet jā, kad, manuprāt, mūsu tādā sekulārā sabiedrībā bieži vien tas mērķis, piemēramais ģimenes dzīves mērķis, iespējams, kad, nu, ir pilnīgi mainījies, nu, tādā ziņā, ka mm, ja, ja baznīcas eh, valodā un baznīca domājot par laulību uzsver, kad eh, Dievs ir tā avots, autors, ehm, tas, kurš ieliek cilvēkā šo ehm, dziņu vēlmi eh, veido šīs ciešās laulāto attiecības starp vīrieti un sievieti, un kad Dievs ir arī tas, kas šīm attiecībām tādu mērķtiecīgumu un jēgpilnumu uh, piešķir, un par to lasīsim arī, kā jau es saku tālāk, bet man, man personīgā šī brīža tāda situācija, kad modernā sabiedrībā bieži vien tas mērķtiecīgums šeit iztrūkst, kad viss, kas ir, ir tikai tādās labsajūtas baudīšana šajās attiecībās. Bet varbūt tās es arī kļūdos, es nevaru apgalbu, apgalvot, ja kādi dzirdat mani, kas nesat katoļi, un jums ir viedoklis arī padodat ziņu katrā ziņā, protams, eh, labprāt ieklausītos, eh, uzzinātu, bet, bet šeit baznīca ar šo savu mantojumu, ar šo savu bagātību, eh, uzkrāto pieredzi, sev cilvēkiem šādā veidā arī, un, protams, svētajiem rakstiem um, runā par laulību šādā uh, veidā, kas, manuprāt, ir ļoti uh, tāds skaists un, un, un, un un tiešām piepildīts ar, ar jēgu arī um, nu, teksts, ja tā var teikt. Ja? Tātad šīs institūta šis institūts nav radies pēc cilvēku vienošanās un juridiskiem priekšrakstiem, bet tā noturības pamatā ir dieva pavēle. Tātad, nu jā, un tas man šķiet ir tik ļoti arī pašsaprotami, ka Man šķiet, arī antropoloģijas pētījumos bieži vien to arī uzsver, ka laulība nu, savā ziņā ir tāda mm, dabiska institūcija, ja to tā var nosaukt, vai nekur, ar, kurai nav bijuši tie stingri priekšraksti, mm, kas un kā ar ko un kādā veidā un kādām procedūrām jāiet cauri, lai varētu savā ziņā um, leģitimizēt šīs attiecības vai, vai nu, parādīt, ka jā, šis pāris nu, tad ir uh, laulājies un veidot šo ģimenes dzīvi, kad šie, šīs cilvēku vienošanās un juridiskie priekšraksti nav bijuši pirms <laughs> laulības, kad pirms, pirms šiem juridiskiem tā ir dieva uh, ieceri, ko Dievs ir ielicis cilvēkam. Man, man vismaz tā sajūta ir, kad gribas izcelt to, ka Dievs to ir ielicis cilvēkā, ka tā ir Dieva pavēle, vai ne? Šādā veidā arī um, izsakas šeit šis pasnīca sociālās mācības um, kompendijas atkal atsaucoties uz baznīcas katehismu, kad tā ir Dieva pavēle. Um, nu, mūsu uh, cilvēkiem iespējams, ka pavēli tas arī izklaus pārāk skarbi un, un iespējams pat uh, grūti pieņemams, bet uh, vismaz man ir tāda sajūta ir, ka Dieva ielikta vēlme mūsos, uh, tāda uh, Dieva dota vēlme uh, sirdī ielikta uh, veidot šo ģimeni un, un, un, un, un to darīt arī laulības um, attiecībās, Ja? Eh, šis institūts radies arī sabiedrības dēļ ar personisku un brīvu aktu laulātajiem savstarpēji sevi dāvājot un vienam otru pieņemot. Tātad, un arī pēc tam <clears throat> atbildot uz šo Dieva um, um, impulsu mūsos, Dieva tādu um, ielikto vēlmi, mēs, tas ir cilvēki, vīrietis ar sievieti, uh, ar tādu brīvu izvēli, tad arī uh, veido šīs attiecības, uh, dāvājot uh, viens otram un pieņemot arī šo dāvanu no otra, savas otrās pusītes, ne? kas arī ļoti skaists veids, kā, kā nu, atpazīt šo dieva, mm, dieva darbu mūsos un, un, un veidot šīs attiecības. Tā pamatā ir laulāto mīlestība, kas ietver galīgās saistības, kuras uzņemas publiski, publiski izsakot apusēju piekrišanu, kas nav atsaucama. Un te tādi rakstur lielumi, raksturojoši, laulības raksturojošas eh, lietas arī tiek nosauktas, kad vispirmām kārtām tā ir laulāto mīlestība, uh, Tātad mīlestības saite ir tā, kas, eh, vai tā vēlme dziņa ir tā, kas eh, vispirmām kārtām vieno šos cilvēkus. Un, un šai, šai mīlestībai ir galīgam tāds eh, saistības raksturs, nu, kad vienreiz dot un tā ir uz mūžu, nav tā, kad uz trījiem gadiem es apsolos un pēc tam jau gan padomāšu, nē, tā <laughs> nē, kad, kad mīlestība ir dota un tā ir uh, um, ar, kā šeit saka, galīgas saistības, um, ko šis pāris tad arī apņemas uh, savstarpēji dāvājot uh, viens otram sevi. Uh, un tāpat tās to darot publiski, izsakot šo <clears throat> piekrišanu, sakot jāvārdus, uh, tad, uh, jā, uh, tas nav atsaucams. Nav tā, kad uh, um, es varu pārdomāt un vienkārši atsaukt nu, eh, uz tādu um, impulsa um, mirkli, tas um, nu, nevar balstīties. Um, tāda tā lieta. Nu atkal, liekot baznīčai liek tādas pamatlietas ieliektas, kas, ko, ko mēs arī tā ļoti pašsaprotama man šķiet arī cilvēcisku prātu varam aptvert, vai ne pat, pat ja arī, diemžēl, novērojam to, kad uh, nebūtne viegli iet eh, šādā, eh, izdzīvot šādu, šādas saistības pāriem, un kad daudz iet arī krīzēm un pārbaudījumiem, un eh, par nožēlu arī mm, šķiras un tā tālāk, bet mm, baznīca uzsver šo, šo laulības tādu unikalitātu un, un svētumu un, un to mm, nu, milzīgo efektu uz cilvēku, divu cilvēku dzīvēm, uh, veidojot ģimenes dzīvu un, un laulājoties. Tātad apzīmēgotu arī taisnīgumu izjūtu un dod šī ģimenes dzīve un tātad šajās attiecībās eh, tiek respektētas savstarpējās tiesības un pienākumi. Nu, arī, arī par šādām lietām tomēr eh, baznīcas sociālā mācība runā, kad uh, Ehm, eh, ir šī taisnīguma izjūta, kas tiek ehm, dot arī ar, ar laulību, kas cilvēkā ir ielikta, veidojot šo ģimenes, eh, eh, ģimenes dzīvi, vai ne? Un, un tas savstarp, tā šī, šī mīlestība un šī laulība arī ietver savstarpēju respektu, um, respektu savstarpējas um, uh, savstarpējas pienākumus, bet arī uh, tiesības. Un, un, nu jā, um, un visa tā kombinācija kopumā tad arī var veidot uh, stipru, noterīgu, uh, mūžīgu, ja gribas um, varētu teikt tā, mīlestību un arī laulību. Tālūk, nav, nava, uh, ne, neviena vara nevar nedz atcelt dabiskās tiesības uz laulību, nedz arī mainīt tās iezīmes un mērķus. Tālūk, neviena vara. Tātad eh, laulība nav vienkārši, tā teikt, valsts eh, institūts, eh, kuru, kuru tad veidojam atbilstoši savai kaut kādai kultūrai vai savam, saviem uzskatu uh, Eh, sistēmām, kas bieži vien var arī būt eh, mainīgas un, un, un ietekmējams, bet kad tomēr laulībai ir, ir tā kā pāri arī šim, eh, tā teikt, institucionālajam, institucionālajām varām, kas citādi varbūt tās arī pārvalda, nepārvalda, bet um, organizē un, un vada arī sabiedrības kultūras. Uh, nu, tradīcijas un visādas citas lietas, kad laulība tā, tā jau tomēr ir savā ziņā izņemta ārpus šī uh, arī kultūras uh, uh, ietvara, uh, uzsverot vairāk tieši to arī um, tādu dziļo, un kā šeit saka arī to dievišķo avotu izcelsmi, nodomu, kas uh, cilvēkos ir ielikts un ar ko tā vienkārši nevar ar uh, arī eh, jokot un mainīt, kā nu gribas eh, pēc, pēc saviem ieskatiem. Lai arī gadsimtu gaitā dažādās kultūrās, sociālajās struktūrās un garīgajās nostājās notikušas daudzas izmaiņas, visās kultūrās pastāv savu veidu cieņa pret laulības savienību. Tā saka šis dokuments paznīt sociālā mācība. Tātad atzīst, ka var būt arī uh, kad ir notikušas arī kaut kādas izmaiņas visdažādākajos līmeņos, un tomēr laulības savienība, šīs attiecības un, un šī, šī um, um, institūcija savā ziņā tomēr ir saglabājusi arī savu cieņu. Tā nav tā vienkārši pazudusi, izzudusi un, un kaut kā mainām. Um, manuprāt, to mēs arī šobrīd <clears throat> mūsu uh, pasaules eh, kontekstā, mūsu kultūru kontekstā, un šeit es domāju vairāk tā kā rietumnieciskās kultūras kontekstu, eh, kur tā vien šķiet, šķiet, ka tiek ietragāta laulības dzīve, mainot eh, lielā mērā kaut kādas izpratnes, bet man, man arī ir tā sajūta, kad, protams, tā kā šeit saka, kaut kas mainās, un varbūt tās daudzas lietas pat mainas, bet tā iekšēja cilvēka, cilvēka dotā šī apziņa par laulības, nu es tu, pat teiktu svētumu un tādu nopietnību un, un svarīgumu, um, iespējams pat nemainas. Tas, kad izmainas tas izskats un forma un veids, kā, kā par to domā, bet, bet tā, tā pati, pati tā, tā nu, laulības izjūta, es to tā nosaucu, vai laulības apziņa, kas ir Dieva dotā, tā tā gluži nav viss izzudusi. Um, varbūt tas vajadzīgs ir kaut kāds, nezinu, izglītojošais formāts un, un, un tāds audzinošanas, audzināšanas formāts, lai, lai mēs nepazaudētu ar šo, kā teikt, reliģisko laulības pamatu, par to mēs arī runāsim. Bet, bet kā princips, kā tāds um, šķiet um, ir, gribas pat tā varbūt tās uh, ar, ar humoru teikt pārāk dziļš, lai no tā vienkārši atteiktos, um, lai arī ir tie mēģinājumi mainīt lietas. Jā, uh, sabiedrība nevar lemt par laulības saitēm, ar kurām divi laulātie viens otram sola uzticību, palīdzību un bērnu pieņemšanu, bet tā ir atļauts regulēt laulības civilās sekas – Tā saka baznīca sociālā mācība, kad šīs saites, laulības saites nav, um, kā teikt, sabiedrības vai, vai valsts vai, vai kādā varā noteikt kaut kādā veidā šo, šīs attiecības un šo uzticību, savstarpējo cieņu, palīdzību, uh, Eh, bērnu arī pieņemšanu, bet civilās sekas, eh, ko laulība var eh, uzlikt cilvēkiem. Tā, tā savukārt ir nedaudz cita lieta, un tur var arī būt kaut kādi regulējumi, kas, kas to mm, varbūt tās tā precīzāk ar mūsdienu situācijām apraksta. Nu, ja tāds kā nodalījums, vai neviens no vienas puses laulības tā kodols, ar ko mēs nevaram manipulēt, un otrs puses ir uh, civilās, tātad uh, juridiskās sekas, uh, kuras ietver arī valsts un, uh, pusi, ne, <laughs> un, un šīs attiecības tad arī vienam pret otru laulībā tomēr ir arī, um, kā redzam, uh, iespējams regulēt. Nu, tā saka baznīca sociālā mācība. Uh, Uh, iesim mazā muzikālā pauzītē, un tad atgriezīsimies, lai paturpinātu šo tēmu. Es domāju, ir gana interesanta, lai dzirdētu, ko tad baznīca saka, uh, baznīca sociālās mācības kontekstā par laulības nozīmi. Uh, gribu vēlreiz tik atgādināt telefonu numurus tiem, kas dzirdat, un varbūt tās jums ir savi, um, savi um, labi tādi pieredzes stāsti vai uh, vai pat varbūt tās jautājumi, ko varam apspriest, lai izprastu, mēģinātu iedziļināties un izprast dziļāk arī šo tēmu. Īziņā varat sūtīt 266 77 272, bet zvanīt 679 691 31. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju, Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Es priecājos par taviem darbiem, kungs. Darbiem, kungs. Es ilgojos pēc taviem brīnumiem un zīmēm. Tu esi manā klīns un patvērums. Kungs, tevā. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Es priecājos par taviem darbiem, kungs. Es ilgojos pēc taviem brīnumiem un zīmēm. Tu esi manā klints un patvērums. Kungs, sebau. sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādiem arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par laulību, ģimenes pamats, laulība. Uh, Jā, un tā ļoti vispārīgi e, varbūt tās vispirmām kārtām, nevis varbūt tās, bet jā, šajā dokumentā tiek um, doti tādi pamati uh, par to, kā baznīca izprot uh, laulību un, un skatās uz laulību. Paturpināsim tad ar šo tematiku, ja tu gribi iesaistīties, tad droši raksti vai zvani. Um, bet ko tad saka um, baznīca sociālā mācība par laulību? laulībai raksturīgi šādas iezīmes e, tiek teikts. Kas tās ir par iezīmēm? Vispirmām kārtām visaptverība, proti laulī, laulāties sevi viens otram dāvā pilnīgi, it visus savus personīgā, personības aspektus, gan fiziskos, gan garīgos, Tāpat tās laulības vēl viena no tādām būtiskajām iezīme, iezīmēm, ko izceļ baznīca sociālā mācība, ir vienotība, kas to stara par vienu miesu. Man ir tā, tā atsauc uz radīšanas grāmatu, tātad uz bībeli. Tāpat tās nešķiramība un uzticība, ko ietver savstarpējā un galīgā sevis dāvāšana, auglība, kaut arī tā dabiski atveras kurai tā dabiska atveras. Tātad auglība arī ir būtiska iezīme, kas raksturo laulību. Visaptverība, pilnīga sevis dāvāšana, vienotība, kļūstot par vienu miesu, nešķiramība un uzticība, kā arī auglība. Šīs ir tādas pamat uh, iezīmes, uh, kuras baznīca norāda kā būtiskās uh, laulības dzīvēm. Dieva plānu attiecībā uz laulību nevar vērtēt tikai pēc faktiskās rīcības un konkrētajām situācijām, kas no tā novirzās. Un šeit, manuprāt, arī šī, šī atziņa ir nu, tā vērts, lai ieklausītos, kad laulība, ko Dievs ir licis cilvēku sirdīs, kā tādu milzīgu dāvanu, kur vīrietis un sieviete viens otram sola sevi, uh, pilnīga dāvājot, eh, paliekot vienotībā, nešķirami un uzticībā atvērt uz auglību, kad šo Dieva plānu nevar tā vienkārši vērtēt pēc, pēc kaut kādiem, pēc kaut kādām socioloģiskajām uh, situācijām, kas sabiedrībā no, notiek, pēc tām, kā šeit tiek novirzēm, kas sabiedrībā uh, notiek, un šeit nevis tādā uh, Eh, domāju nevis um, novies eh, tādā, domājot rupjā veidā par, um, par um, slimībām, ko dažreiz varbūt tās, kā mēs tādā um, vienkāršā valodā nosaucam par novirzēm, bet vairāk par to, kad eh, es dodu domāju vismaz socioloģiski, kad var būt visdažādākās lietas, nu, piemēram, mēs ar tā paša šķiršanās, uh, notiek, un Latvijā viņi ir ļoti augsti, augsta salīdzinājumā pat arī uz visas Eiropas fona, bet kad mēs nevaram tagad laulību pakļaut šo dieva plānoto laulību, tagad pakļaut šādām šādam vērtējumam, vai ne, lai kāds tas arī būtu, nu, kad, kad šis, šis dieva plāns tomēr ir daudz uh, vērtīgāks, nopietnāks paķēri, protams, tas šie, šie, šīs novieres vai šie statistikas kaut kādi vai vēsturiskie kriterijas situācijas, kas veidojas, var likt mums aizdomāties un uzdot jautājumus, tad tomēr tas nevar būt kā tāds kriterijs, lai, lai izvērtētu Dieva plānu, kas ir laulība. Tā šeit tiek tiekts. Un tā, piemēramais poligāmai ir radikāls dieva sākotnējā plāna noliegums, saka dokuments, jo tā ir pretrunā vīriešu un sieviešu vienlīdzībai attiecībās uz personas cieņu. Poligāmija tātad uh, ir pretrunā dieva plānam, jo tā uh, atņem uh, cieņu, kas pienākas ikvienam vai vīriešiem vai sievietēm, um, šo vienlīdzīgo cieņu atņem um, personas cieņu šāda veida attiecības, un tādēļ, uh, tādēļ baznīca arī iestājas pret uh, uh, šāda veida lietām un, un nevar arī pieņemt, um, tur, kur cieņas aizskarumu notiek, nevar arī pieņemt kā, kā kādu kritēriju um, izvērtēšanu attiecībā pret šo dievišķo institūciju. Tālūk. Uh, eh, jā, eh, jāatceras, jāatceras, ka laulībā vīrietis un sieviete dāvā sevi viens otram pilnīgā mīlestībā, kas tāpat ir neatkārtojama un īpaša. Pilnīga mīlestība, kas ir neatkārtojama un īpaša. Um, jā, es domāju, eh, aizdomājos um, vēl, vēl svētdien uh, laulāju kādu pāri un, un aizdomājos, gatavojoties šīm laulībām, kad jā, nu, tā mīlestība var, var tāda izpausme vai, vai tā sajūta <laughs> var mainīties, bet ļoti iespējams, ka nemainas arī tā vēlme un gatavība tomēr vienam ar otru strādāt, uzticēties, būt atvērtiem, Pat ja arī dažreiz cilvēciskais vājums, eh, diemžēl, ietekmē eh, šīs attiecības, arī šīs ciešās laulāto ģimenes dzīves attiecības. Bet jā, tā mīlestība ir pamatu pamats, kas ir neatkārtojama un īpaša dāvana dota. Laulība savā objektīvajā patiesībā ir paredzēta bērnu radīšanai un audzināšanai. Eh, objektīvā uh, ir ielikta pēdiņās e, patiesībā, ir paredzēta bērnu radīšanai un audzināšanai. Laulības savienība faktiski sniedz iespēju pilnībā izdzīvot šo patieso sevis dāvāšanu, kuras augļi ir bērni. Tātad šo um, dāvāšanu mēs īpašā veidā redzam tieši um, bērnos, pieņemot bērnus kā dievu dāvanu savā ģimenē. Savukārt bērni ir dāvana gan vecākiem, gan visai ģimenei, gan arī sabiedrībai. Un tad baznīca sociālā mācība arī saka sekojošu lietu, objektīvā patiesība bērnu a, radīšanu un audzināšanu, bet tomēr laulība iedibināta ne jau tikai tādēļ, lai radītu bērnus. Nav, tā, to nevar uh, uh, reducēt, es pat eh, atļaušos teikt tā, ne tikai uz bērnu radīšanu, vai ne? Laulības nešķiramība un tās, kop, tās kā kopības vērtība ir spēkā arī tad, ja nav tik ļoti gaidītie pēcnācēji bērni, bet uh, kas var šo atvērtību uz dzīvību un audzināšanas uh, Mm, eh, pienākumu, mm, tādu radīšanas pienākumu garīgā veidā varbūt tās īstenot, eh, kā šeit saka, augst, ar, ar, ar augstsirdību adoptējot bērnus vai palīdzot citiem vecākiem vai cilvēkiem šajā uzdevumā. Eh, nu jā, domāju, tas arī, šī arī tāda ārkārtīgi jūtīga tematika bērnu uh, radīšana un audzināšana, nu, piemēram, mēs arī kontekstā, kur varbūt tās kaut kādu iemeslu dēļ pāris nevar ieņemt savus bērnus, vai ne? Un, un, un tad, nu, vai šī laulība būs nederīga, vai šī laulība būs mazāk vērtīga, dzirdam, ka nē, ne bērnu nākšana ģimenē um, nepadara laulību vērtīgāku vai mazāk vērtīgu, ja nav uh, bērni, jo laulība nav tikai tādēļ, lai radītu bērnus, pat ja arī uh, tas laulāto mērķiecīgums izpaužas uh, tieši arī bērnu uh, radīšanā un, un audzināšanā, tad tomēr uh, šo dāvanu mēs, uh, mēs, šī dāvana tiek dota, uh, un, eh, kā dzirdējām, netiek, eh, ģimene netiek, eh, nu, kā teikt, savažota ar bērnu došanu, jo ir jau arī situācijas, kur, nu, diemžēl nevar, nevar bērnu ieņemt. No nu, tālūk, jā, bet, bet tas nenozīmē, ka nevar savu laulāto aicinājumu izdzīvot pilnīgā veidā un ar Dieva svētību. Var, var, tieši tā, var, tā baznīca sociālā mācība arī saka, un varbūt tās īstenojot šo savu um, ģimenes vecāku uh, tēva, mātes, nu, jau var tā teikt, misiju, um, tais gadījumos, kad nevar apņemoties, um, nu, palīdzēt citiem vai, vai, vai adoptējot bērnus, varbūt tās ir arī kādi citi veidi, kā, kā tad īstenot šo arī uh, savu laulāto tādu misiju. Nu jā, tālūk. Tā runā baznīca par laulību tādā vispārīgākā nozīmē, bet laulība, laulības sakraments ir vēl viens aspekts, kas arī ir būtisks domājot par laulību un par to arī baznīca izsakas šajā dokumentā. Kas tad tiek teikts? Uh, Laulības cilvēcisko neatkārtojamo realitāti kristietis dzīvo sakramente pārdabiskajā veidā. Sakraments ir žēlastības zīme un instruments, pestīšanas vēsturi, caurvī laulības derības tēma, mīlestības kopībai starp dievu un cilvēkiem un simboliskā veidā arī ats, liecina par dieva derību ar savu tautu. Jā, tad, tad šo um, nu tā, to, ko tik bieži vien saucam, tā dabisko um, laulāto um, lauli, laulību un eh, šo ģimenes dzīvi ar sakramenta palīdzību eh, pāris ir aicināts uzlūkot arī šajā nu, tieksim tā pārdabiskajā veidā, to pielīdzinot Dieva attiecībām ar savu izvērēto tautu, ar, arī ar, ar baznīcu, nu, un, un tādējādi ieraugot arī šo Dieva dotās dabiskās vēlmes vai tādas ģimenes ciņas aspektu arī pārdabiskā veidā, es domāju, īpaši pēc vairākiem gadiem visdrīzākais, uh, Eh, to gan jāpasaka eh, būtu šajā brīdī ar pašiem pāriem, bet pēc vairākiem gadiem ģimenes dzīvē visdrīzākais, ja neredz šo dievišķo aspektu un dim dimensiju, ko mm, sakramentālā veidā pāris, eh, kur, ko iemanto, piedalās, tad iespējams, ka nav, nav nemaz arī tik viegli, bet jā, baznīca aicina ieraudzīt arī šo uh, skatīties arī šādā veidā uz laulību un ģimenes dzīvi. Līga vainī, kas mīl un kas cilvēcī sevi dāvā kā pestītāju, savienojoties ar to, kā ar savu miesu, viņš atklāja sākotnējo patiesību par laulība. Šeit runāts tiek par Kristu, kurš sevi pilnīgi dāvā. Un caur šo Kristus pilnīgo dāvāšanu viņš arī liek laulātajiem pāriem aizdomāties par laulības, e, nu jā, varbūt tās jāsaka tā, uzdevumu vai cēlumu šajā sevis dāvāšanā e, otrajai pusītei atbrīvodam cilvēku no sirds nocieninātības, viņš to dara spējīgu īstenot šo patiesību savā dzīvē. Tātad eh, caur eh, Kristus piemēru, eh, kur viņš dāvā sev pilnīgi līdz arī uh, ciešanām uz krusta, cilvēks tiek atbrīvots, atbrīvots, nu, viņa sirds tiek atbrīvota no šie nocietinātības, kur atrodas, un līdz ar to arī padara spējīgu atvērties arī uz šo dievišķo realitāti laulības dzīvē. Šī sakramenta žēlastība laulāto mīlestību dara līdzīgu Kristus mīlestībai pret baznīcu. Atkal šis salīdzinājums – Eh, norādot uz to milzīgo cieņu, uz to milzīgo dāvanu, ko eh, sakraments eh, ienes ģimenes dzīvē, laulāto starpā. Laulība, būdama sakraments, ir starp vīrieti un sievieti noslēgta mīlestības derība, un arī, manuprāt, spēcīgi šī derība, derība, dieva derībā ar izvēlēto tautu vecajā derībā mēs lasām, un, un par dieva derību arī uh, Jēzus eh, dzīvē un nākšanā pasaulē, eh, un, un tas, eh, šī derība tiek pielīdzināta ar laulāto mīlestība, laula, laulības sakraments. Mani. Laulības sakraments pieņem laulāto mīlestības cilvēcisko realitāti visā, visās tās izpausmēs un dāvā spēj dzīvot saskaņā ar savu laju aicinājumu, tiekties pēc Dieva valstības, rūpējoties par laicīgajām lietām un pakārtojot tās Dievam. Jā, tātad eh, laulības sakraments piešķir šo spēju um, izdzīvot savu aicinājumu kā lajiem, uh, tiekties pēc, pēc Dieva un pakārtojot visas lietas, laicīgās lietas, pakārtojot uh, Dieva plānam un gribai. Kristīgā ģimene kļuvusi par mājas baznīcu, jeb mazo baznīcu ir aicināta būt par vienotības zīmi pasaulē un tādējādi pildīt savu pravietisko uzdevumu, liecinot par Dieva valstību un Kristus mieru, uz ko tiecas visa pasaule, visas pasaules gājums. Un, jā, tā, manuprāt, ir arī milzīga atbildība, ko uh, kas tiek uzticēta laulātiem pāriem, liecināt, liecināt par vienotību, nu, mūsdienās, kur tik lielas šķelšanās un fragmentācija notiek, vienotība ir tik reti sastopama un, un laulātie to ļoti eh, personiskā veidā ir aicināti eh, izdzīvot savā starpā, uh, vīrs ar sievu un, un bērni eh, nākot pasaulē, ģimeni mm, veidojot, izdzīvot šo vienotību un caur tās izdzīvošanu liecināt pasaulē par vienotības arī iespējamību. Nu jā, tas, tas tiešām ir tāds aicinājums nevieglas, bet ārkārtīgi cēls un ar Dievu sveitību eh, jātic arī iespējams. Kristīgo laulāt, kristīgos laulātos dara par jaunu cilvēku kā sabiedrības būtnes izpausmes lieciniekiem. Šīs izpausmes iedvesmojies evaņģēlijas un paskālais noslēpums. Tātad, ja evaņģēlijas šo kristīgo laulību ir iedvesmojis un, un arī e, dod, gribas teikt tāpat padomu, kā tad uh, to izdzīvot uh, šo paskālo lieldienu noslēpumu, uh, Um, attiecībās. Viņu mīlestības dabiskā joma sakramentālā žēlestības spēkā tiek pastāvīgi šķīstīta, stiprināta un paaugstināta. Palīdz viens otram svētuma ceļā, bet arī kļūst par Kristus mīlestības zīmi un instrumentu pasaulē. Jā, nu, uh, jā, šeit ir grūti jau kaut ko ārkārtīgi daudz pieminēt, bet tikai tas izcelt to, ka šī sakramentālā žēlastība, ja cilvēks sadarbojas ar šo žēlastību, ir gatavs sevi attīrīt, šķīstīt, stiprināt, un tad viņš arī caur šo sakramentālo žēlastību tiek um, pagodināts, um, Mm, kā šeit tiek teiks, paaugstināts, un, un iet šo um, svētuma ceļu vienlaikus ar liecinot un esot par tādu instrumentu pasaulē, svētapšanas instrumentu pat mm, pasaulē. Nevis bēgot no ģimenes un darot labas lietas baznīcā vai žālsirdības darbus, bet eh, tieši uh, ģimenē īstenojot arī šo žēlsirdību un šo eh, sakramentālo žēlastību īstenojot eh, ģimenē, viņš jau kļūs par instrumentu pasaulē un vispārējais būs tikai pievienotā vērtība, ja tā varētu teikt, um, darbojoties, bet eh, šo sākotni īstenojot tieši ģimenes ietvarā. Ar savu dzīvi viņi ir aicināti liecināt un vēstīt par laulības reliģisko nozīmi, ko mūsdienās sabiedrībai ir aizvien grūtāk atzīt. It īpaši tad, kad tā pieņēmusi relatīvisku skatījumu par pat uz laulības institūta dabisko pamatu. Jā, tad arī caur laulības sakraments – tiek dāvāts, protams, vispirmam kārtam pašam pārim, bet arī redzam un, un klausāmies tajā, kā caur šo sakramentu pāris izdzīvo ar šo dieva, dievišķo svētību savā dzīvē un kļūst par lieciniekiem arī visai plašajai pasaulē, arī norādot uz reliģis, laulības reliģisko nozīmi, īpaši tais, uh, situācijās un brīžos, kur, kur varbūt tās jā, sabiedrība vairs neatpazīst un, un, un nekādā veidā necienā vairs ar šo eh, laulības institūtu pat dabisko pamatu, eh, kā šeit tiek teikts. Tad eh, no vienas puses tik daudz dots pašam pārim, bet no otras puses, kas tā parasti laikam jau var mēdz būt, kam daudz dots, tam no, daudz, tam daudz, no tā daudz arī tiks prasīts, ja tiek dot šī žēlastība, tad arī uh, šī liecība, uh, nu, savā ziņā ir jānes arī uh, pasaulē. Es pieļauju, ka uh, tas nav arī tāds vienas apsolīšanās um, rezultāts, ka tas ir tiešām tāds mūža darbs, ko laulātie uh, Eh, ir gatavi veikt arī savas dzīves eh, garumā, lai, lai te šī sakramentālā žēlastība, šī dievišķā žēlastība atklātos arī visai pasaulē un būtu arī šis pāris par tādu instrumentu uh, pasaulē, par dieva uh, mīlestības zīmi un instrumentu uh, pasaulē. Jā, daudz jālūdzas, lai tiešām pārī ģimenes laulātie vispirmkārtām kārtām nebaidītos arī veidot šīs attiecības, apzinoties, ka tā ir Dieva dāvana, kas ir katra sirdī ielikta, un, un lai nebaidoties, ejot caur grūtībām, pārbaudījumiem, arī krīzēm, um, ļautu uh, Dievam svētīt uh, pārus un, un ļautu caur šo ģimenes um, izdzīvošanu arī ieraudzīt pasaulē, ieraudzīt uh, šo dievišķo klātbūtni un svētību. Man liekas, jā, ģimenes, ģimenes tiešām, kā šeit tiek teikts, ļoti spēcīgi par to var, var liecināt, ja vien nebaidas un ir gatavas to arī darīt. Bet tas, kad šis uzdevums un, un šī misija, ja to tā var nosaukt, vai šīs attiecības tiešām ir tik bagātīgi svētītas, bet arī uh, um, tā milzīga atbildība, kas ir uzticēta pāriem, nest šo svētību tālāk pasaulē, lai izdodas. Bet ar to arī noslēgsim šīs dienas, eh, dienas katehēzi. Tikai gribu pateikties arī jums, rādījuma arī klausītāji, par jūsu atbalstu rādījuma arī darbībai, ziedojumu formātā, arī lūkšanās, bet jo īpaši ziedojumu formā, jo uh, Pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs varam strādāt, darboties un savu misiju nest un pildīt. Paldies! Un, ja vari atbalsti eh, šajā decembra mēnesī, lai varam visus izdevumus arī apmaksāt un attīstīties. Paldies! Ja vari atbalstīt ziedojot, tad ej uz rādījumu arī mājaslapē rml.lv slīpsvītra ziedot un izvēlies sev pieņemamāko veidu, arī summu, kādu gribi noziedot, vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 000 67 69 un tu ziedot 4,27 eiro. Milzīgs paldies un uz tikšanos jau nākošajā katehēzē. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!